Desa zile hori, desa, ez da erresau, eh? desa zile hori, zi... Xarez osalak, xarez osolak, xarez osok. Desa zile hori, orain. Eta urte astapen hontan, eh, teknologia berriak eta berrikuntzak, haipa duk baita, zer haipa, always on deitua beti piztua euskaraz asteko. Qualcomm estatu batuaren presa erraldoiak jakinarazidu garatu berrituen teknologia, jakinda bosgearekin funtzionatzen duten telefonuen erdiak, eh, oien prozesadoreak berak dituela furnitzen. Prozesadore delakoak barneko funtzionamendu elektroniko guziarekin. Eh? Beraz, always on hori esker, haintzineko kamera, selfieak egiteko erabiltzen duzuen zuen hori, beti piztua egongo da. Edo kasik, automatikoki piztuko da bere erabiltzailearen aurpegia ikusten baldin badu bere telefonoak, beraz, bere erabiltzailea ezagutuko baitu, beraz, teknologia berriunek. Norbanakoen askatasunak begiratzen dituenak, kezkatuak agertu dira, pirata informatikoen zat, poliziaren zat, ezin egokiagoak den teknologia berria baita, dena den jada batzue Eten gabe beren telefonoko mikroa ere piztua dute. Siri edota Google mikroarekin erabiltzen dutenek. Justuki, zuek telefonoa pizteko manera berria izaiten alda, eh, botzaren bidezkoa, zuen txakurra bezala eh, funtsian zuen telefonoak zuen botza ezagutuko baitu, bakarrik, botz biometria teknologiari esker, mil esker. Ah, eta justuki, begiaren ezagutzarekin eh, idekitzen diren ateak, ikusten baitira filmeetan us musurrek, ze, titutut, ara, begia begiratu eta atea idekitzen da. Hori adibidez, diada erabilgarria den teknologia bat da telefonoetan eta txinan gizon batek bere neskalagun oiari, hogeita bat mila euro lapurtu dizkio hori esker edo rengatik nola, ba, simple da, eh? emaztea lozelarik, betazalak ideki dizkio, bere erria erabili onduan telefonoa pizteko, eta Alipay aplikazioari esker, bere bere kontura egin du diru isurketa sinpleki eh, neska lozelarik bere begia idekiarazi bon, untsa lo izan behar zen ala ere bitxi Ez da magia eh, teknologia berriak baizik. Are beste bat, beste ideia bikaina, eh? milikatzen ahalden pantaila bat. Amestu duzue, egin dute. Berdin entzun duzue, jada garai batez ideia edatu zen, menen ez da initz garatu naski, sinemetan filmari loturiko usainak edatzea. Japoniatik elduden hau desberdina da, zuen pantaila milikatzen ahal duzue, gustuak ukaiteko gixan. Deia zer da, ebe pantaila gainean plastikozko paper bat kolatzen da, eta amar gustu desberdin dira, eta horien arteko nahasketari esker sortzen da, irudiari loturiko gustua, ulertu zuen. Harina izkonatzen, bai, uste ez den zela hoartzen erraiten dudanaz alta hori da bai ados eh, psit bat eta zuen pantaila milikatzen ahal duzue eta gustua izango duzue gustu naturalak aintxegu je, eh, hau zuaren ardigazna baino obea zuen pantaila milikatzea ez da horrein dikomertzializatua eta zindu txinxi noiz baitolako zerbait irosten alko dugunik bainan bok. Eh. eta bururatzeko Amazon aipadezaguntu, aspaldiko Amazon bere Instagram kontua biziarazteko asboz bota du mezu hau. Amazon Prime Video kontutik idatzi du, abenduaren marrean. Bota ideiak gure biografian zer idazten algenuke, komentario onena hautatuko dugu jartzeko gure Instagram kontuan, bioan. Eta hasi dira proposamenak eta proposamenetan agertu da hau itzemana gure zergak pagatuko ditugu frantzian. Bai, Amazon, eh, kritika desberdinen artean, oroitarazize bere langileen kudeatzeko manera salbaia ala ere erdigunean duela, eta hori esker milioiak sortzen dituela, eta sakelan sartzen, kritiken artean ere bere zergak ez dituela pagatzen frantzian adibidez. Berroita lau milioi euro diru ateratzen ditularik Europan, zergetan, zero. 0 zero euro pagatzeitu arrazoin ah, unak izan behar ditu txegur. Eta beraz abiatu da hortik, denek ber esaldia proposatu dute hitzemana gure zergeak pagatuko ditugu frantzian, hitzemana gure zergeak pagatuko ditugu frantzian, amen. Bon, trolin tipi bat, eh, bainan pentsu dut bere fiskalitatea untsak kudeatzen txegituko duela Amazonek bere manera. Boare, utzi berzaituztet ikusi berri baitut txarean, kebeken pentsatzen ari zirela txertatuak ez direnei debekatzea alkohol salmenta. Ze uste dute, presi horrekin lortuko dutela jendea Pedagogia egin ordez? Bon, barkatu, hop, doctolib.fr Prendre rendez-vous. Desazilori, desa, ez da, ez hau, eh? de zi... Xare zare Xare c'est